ثم إني دعوتهم جهارا Ensuite, je les ai appelés ouvertement. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا J'ai donc dit Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. يرسل السماء عليكم مدرارا pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières.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 ومكروا مكرا كبارا Ils ont ourdi un immense stratagème. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Et ils ont dit N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yagout, Yahouk et Nasr. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs.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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Seigneur, Pardonne-moi et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition.